dārznieks. Indijas otrais premjerministrs bija ļoti, ļoti vienkārši. Skatoties uz viņu, neviens nevarēja atpazīt viņā ievērojamu cilvēku. Tikai tie, kas viņu labi pazina, vai tie, kas bija no politiskām aprindām, spēja viņu atpazīt. Viņa ārējais izskats varēja maldināt katru, jo viņa augums nebija liels un fiziski viņā nebija nekā tāda, kas izraisītu cilvēkos cieņu vai abrīnu. Viņš allaž valkāja ļoti vienkāršas drēbes un bija vienkāršības un patiesuma iemiesojums. Kādu dienu viņš strādāja savā dārzā, raka zemi un stādīja. Viņš bija ģērbies vienkāršās darba drēbēs. Vairāk vīrieši vidējos gados pienāca viņam klāt un jautāja, vai tu nevarētu pateikt, kur ir premjerministrs? Jā, varu, Viņš atbildēja, uzgaidiet, es viņu pasaukšu. Viņš iegāja mājā, nomazgāja rokas, uzvilka jaku un hoti, iznāca ārā un nostājās viņu priekšā. Tu? Viņi iesaucās. Tu atkal atnāci? Vai tu pateici premjerministram, ka mēs esam šeit? Mēs gribam redzēt viņu, nevis tevi. Šoreiz dārznieks bija nopietnāks. Viņš paskaidroja – Premjerministrs ir šeit. Es esmu premjerministrs. Tu esi Indijas premjerministrs? Jā, es esmu. Daži viņam paklanījās, daži samulsa, citi bija sarūktināti. Ak, mēs domājām, ka esat dārznieks, viņi teica. Premjerministrs atbildēja. Ļoti priecājos, ka neatpazināt manī Indijas premjerministru – Es vēlos, lai pasaule mani pazītu nevis pēc izskata, bet pēc maniem darbiem. Es vēlos vienmēr būt vienkāršs un pazemīgs. Premjerministra vārds bija Lals Bahadūrs Šastri. Viņš bija pati vienkāršība un augstsirdība. Lalam Bahadūram Šastri nebija neviena ienaidnieka. Par viņa augstsirdību, dzīves vienkāršību un tīrību Viņu abrīnoja gan viņa paša, gan opozīcijas partija. Vai vēlies būt laimīgs? Tad pārvērt savu dzīvi tik dvēseliski vienkāršā, kā tava nerimstošā elpa.